Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball de Salva Folgado en la redacció i el de eh, Arturo Delgado al front del control de sou, saludat com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a pel·li Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, per a parlar, per a debatre, per a compartir impressions amb nosaltres i també per a respondre a la pregunta que vos fem cada nit. I la pregunta que vos fem cada nit en la nit d'avui és penseu que la derrota d'avui del Madrid en Champions afavoreix els interessos del València de cara al partit del dissabte? és la pregunta que estem fent en el dia d'avui. Penseu que la derrota avui del Madrid afavoreix les intencions del València de cara al partit de dissabte? Perquè el ben cert és que sense menjar-ho ni veure-ho, el València es va clavar immers eh, eh, en esta eliminatòria del Madrid, o en este cas, l'eliminatòria de Champions, per millor dir, s'ha clavat de permís en els interessos del València. Per què? Doncs pues miren, perquè eh, ara mateix i al voltant del que va fer el Real Madrid el dissabte hi ha dos grans teories. Una, que és que el Madrid va reservar futbolistes per afrontar la tornada de la Champions davant la Juventus de Torí i dos, que el Real Madrid va ficar el mateix equip davant del València que tinga en ment Ancelotti per a la remuntada de la setmana vinent. És a dir, que el València va ser el banc de proves del partit de la Juventus de Torí. De qualsevol manera, eh, d'una manera o d'una altra, és evident que poc se va parar en estos dies, i jo crec que això se favoreix a València, del conjunt de Mestalla en Madrid, i se va tot i molt de la Champions. I això és una circumstància que sí pot afavorir a un València Club de Futbol en busca de algun punt en el Bernabéu. Un empat seria bo, una victòria seria pràcticament tindre tancada la possibilitat de la Champions eh, ja per a la següent temporada, per a la temporada vinent, per a la 2015-2016. I la realitat és que per al València Club de Futbol este partit arriba també després de prou partits fora de casa entre circumstàncies i altres sense puntuar. I a la fi el València sempre després d'un tram de partits en els que no donen la, la talla, acaba aconseguint una victòria important eh, lluny del eh, Bernabéu. Lluny de Mestalla, perdó. Per això pensem que tota aquesta conjunció de factors comencen a jugar en favor del València. Estem donant per fet que el València va passejar-se per el Bernabéu. Mirem, eh, seríem nosaltres uns il·lusos d'un tamany com la catedral de Burgos. Ningú es passeja, a, a, amb alguna excepció, fàcil en el Bernabéu. Però que sí que és possible que les condicions que estan donant-se afavorisquen que el València puga plantejar còmodament el partit del dissabte? Miren, és molt possible. És quasi segur. I és més, no tinc dubte que això en el vestidor del València, que és un vestidor guanyador, se va a parlar i se li van a pegar voltes. I al igual que l'equip del València Club de Futbol eh, va eixir al Calderón sabedor de que en aquell moment la Lliga podia ficar a tir el València és sabedor que a hores d'ara se li pot ficar la Champions a tir en el Bernabéu només aconseguint un punt i pràcticament tancar-la si aconseguís tres. I si pensament no és alié en la ment dels futbolistes del València. I crec que és una de les millors eh, notícies. Per això, 11.36, vos recordem la pregunta en el Twitter, arroba esports 97 nit la pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui, o la nit d'avui, és penseu que de la derrota del Madrid en la Champions afavoreix els interessos del València de cara al dissabte? Arroba esports, no d'on t'has dit. La resta de coses que passen i han passat en el dia les repassem, com sempre, en les 5 fotos. Comença la preparació per a la batalla. El València torna avui a treballar per al de, de començar a preparar el partit de dissabte al Bernabéu contra el Real Madrid. Tocat però sense perill en la sessió d'avui Diego Alves no ha entrenat per un problema a la cuixa el descans ha sigut per precaució i estarà davant el Madrid per a l'assalt al Bernabéu en el que tenen posades esperances com ha assegurat Pablo Piatti Está claro, eh, tenemos posibilidades y sin duda eh, vamos a intentar aprovecharlas. Eh, no vamos a renunciar a esa tercera plaza, vamos a seguir eh, en busca, pero bueno, eh, siempre con los pies en la tierra e intentar ir partido a partido, que es lo único que, que nos va a dar rendimiento. Renovación también parada, igual que va a comentar Parejo Dumenche Pablo Piati ha reconegut que el seu es de renovación es troba estancat. Sí, por supuesto, lo dije desde el principio que se me empezó a preguntar por mi renovación y dije que quiero estar acá y me gusta estar acá. estoy muy feliz y muy contento, así que eh, en ese aspecto estoy muy, muy, muy, muy feliz. Esperen Atleti y la permanencia llevan a tornar al treball para preparar el difícil van la l'Atleti de Madrid, que té como posible premio la permanencia Juan Fran asegura que les coses s'han fet bé y se afronta el partido de una otra manera. La es que la situación de hace no, tiene que ver nada, eh, afortunadamente, con la de hoy. Eh, yo creo que se han hecho en estos últimos partidos cosas bien y la verdad es que bueno, tenemos un colchón ahí que está ahí pero que no nos podemos fiar. Les 11 de la nit i 37 minuts, Esports 97 nit, que fa una pausa, agafem una miqueta d'aire i ja de seguida entrem amb Salva Folgado que ens conté com ha sigut la tornada avui del València al treball. Sessió regenerativa, no podem encara donar pistes sobre el que pot ser l'11, això sí, podem parlar de moltes altres coses com els futbolistes que han descansat, els que estan bé i sobretot especularem què va passar. Recordeu la pregunta si la derrota del Madrid avui en Champions afavorís els interessos del València arroba esports 90 des del nostre Twitter i esta és la pausa prèvia a començar a desenvolupar totes les informacions així a esports 90 en la 97.7 ràdio fins a la una de la matinada. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Sports 97 NIT, el teu equip, la TEGUA radio. Les 11 de la 30 minutos. No, te faltes a menos de que mos avises a la tal? ¿Qué tal? Buenas. Ahí faltante en el ah, técnico. Nos pasamos nervios, Arturo. Sí, en el tema de... pasamos nervios. De previa, sí. Sí. Bueno, eh, qui no s'ha passat avui nerviós en la tornada del treball ha sigut el València Salva, que comença ja a preparar el partit de dissabte contra el eh, Real Madrid, a les 8 de les 7 sintonia mm. d'Esports 97 del partit. Un València que en el dia d'avui ha afrontat la primera sessió de la setmana, encara que podríem dir que eh, gent significativa a nivell del que podrem veure el dissabte encara, Salva, i que ha sigut una sessió més ben bé regenerativa per a poquet a poquet anar soltant músculs i, bueno, eh, tampoc eh, ha dibuixat res encara del que tots estem hàbits que saber què va passar i com va jugar el València al Bernabéu. Sí, l'equip Manolo ja ha arribat un, un punt en la en la temporada, ho venim contant des de fa setmanes, on bueno, ja no necessita cap càrrega de, de treball, ja no necessita cap treball eh, físic, evidentment... Eh, és cert, fa setmanes que ha desaparegut lo de la doble sessió, eh? Sí, no, però bueno, ja estem en les acaballes de la, de la temporada i en qualsevol tècnic en el, en el manual està que el treball que ja no eh, s'ha pogut fer fins ara, Manolo, ja és eh, impossible que l'assumisquen els eh, futbolistes. La setmana passada va ser dura en quant a que varen haver tres partits de de competició, tres picos de, de rendiment alt, on només l'equip pues, tenia temps per a descansar, competir i fins i tot viatjar, perquè també van tindre un, un viatge, no massa pesat és cert, però van tindre un, un viatge a mitjà de setmana a Madrid per a jugar a, a Vallecas, i bueno, després de tindre dilluns eh, festiu, este matí de dimarts també festiu, pues, la vesprada Manolo, en la tornada al treball del València ha sigut pues, pràcticament regenerativa per als eh, futbolistes que participaren l'altre dia en la victòria i tampoc massa intensa per a, per a la resta. Esperem algun tipus uh mhm. -huh. de pista en els assajos de Nuno que resten en una setmana neta on ja no hi ha cap tipus de compromís entre setmana per a veure si pues, eh, pretén canviar alguna cosa el tècnic del, del València Nuno o no per a la visita al Bernabéu, Manolo. Però bueno, avui en la tornada al, al treball, molt, molt suau, molta calma, molta tranquil·litat, un susto, un, un esglai, Manolo, perquè no ha treballat eh, amb el grup Diego, Diego Alves. Recordaràs que ja fa un parell de setmanes, no recorde en portes a quin partit era, crec que era el del Camp Nou, uh -huh. recordaràs que en una jornada prèvia al viatge del València per a jugar a Barcelona, crec que era el del Camp Nou, eh? si no, un compromís anterior a casa, Alves no, no va eixir, bueno, tenia unes molèsties musculars, un colp, eh, se va a quedar en, en, en boxes, en xapa I és cert que jo en els partits a voltes el veig estirar més de lo normal. Pues probablement tingui alguna molèstia muscular, avui no he sigut a treballar. bueno, estem en la jornada 36 sí. de Lliga, vull sí, dir, sí, siete sí, alçades sí, sí. no se van ja, uh mm-hmm. -huh. els cossos eh, no van ja... Sí, ressentint-se. Ressentint-se de tots els cols que duen, ah. pues imagina't. Bueno, però Avui no, avui no ha treballat eh, uh mhm. -huh. Alves, hem preguntat, simplement és una eh, contusió en la cuissa eh, dreta, si no m'equivoque, però vamos, una contusió en una, en una cuissa, per precaució no, no ha treballat, treballa amb els eh, fisios recuperadors al cor de Paterna i va arribar sense cap problema al Bernabéu per a jugar davant del Real Madrid. Treball regeneratiu i també més suau que per a la resta, per a Otamendi, a més els que ahir va eh, contar que patís el futbolista des del duel de diumenge amb Estalla davant l'Eibar, va estar també sense problemes, però bueno, sí que va estar entre cotons tota la, tota la setmana, i treball molt suau per a Otamendi, que sí que aixafa la brossa, també aixafa la brossa Gallà, però també treballa amb ell més, més suau, després d'alguna molèstia muscular, no lesió per alguna molèstia muscular com va ser la que va patir l'altre dia també davant de l'Eibar, i a mhm. partir d'ahir, Manolo, pues, esperarem demà a veure què corre, jo crec que demà tampoc no va donar cap tipus de, de pista en la tornada al És dissabte el partit, jo crec que fins a l'entrenament de dijous probablement no tinguem igual, alguna pista directa mm, de sí, lo que puga. El dimecres, però probablement fins eh, dijous Nuno no crec que assatge eh, res. Veurem què ocorre amb la banda dreta, Manolo, si torna eh, Piatti, si li dona canxa a Rodrigo, uh -huh. bueno, a l'espera del que determine el comitè, s'ha reunit? No, s'ha reunit demà. Bueno, pues en tot cas no estarà... És que avui volíem voler la Champions. <laughs> Exacte, era pre-Champions. Què t'anava a dir? Bueno, eh, dubtes en banda esquerra, si torna Piatti, o si li dona... Manté confiança en uno, en Rodrigo de Pol, que la veritat va estar bé l'altre dia davant l'Eibar, però l'Eibar no era el Real Madrid. Uh -huh i poquets dubtes més tenim en quant a la formació, Manolo, que, que puga presentar-nos no en la visita al Bernabéu. Jo crec que són faves eh, comptables. La defensa de sempre, Fuego Parejo eh, André, Fegulí, Alcácer, i en banda esquerra, pues, probablement eh, Piatti, perquè no crec que confia d'inici en Rodrigo de Pol, però bueno, anem a esperar perquè encara resten moltes sessions de treball. Serà una situació de la que parlarem després a les, eh, d'ací un quart d'hora a la tertúlia, però la, a mi l'impressió que me dona és que vam habituals Pietri Febolí per lo que donen davant i per lo que juguen darrere, que el partit del Bernabéu va ser un partit en el que va faltar molta solidaritat. Ha parlat Pablo Pietri, el mm. Eh, menuder entrecampista del València Club de Futbol, Salva, i com s'ha parlat de la seva renovació. Anem a sentir-lo i després parlem. Correcte. Sí, la verdad que hubo eh, una primera toma de contacto, la verdad que muy positivo, pero de momento está todo parado y, y por mi parte lo único que me queda es eh, centrarme en, esto, en estos partidos que quedan y, y evocar todas mis, mis, energías en eso. ¿no? Eh, tenemos tiempo para sentarnos a, hablar de lo, de lo que queda. Bueno, pues... Eh... sorpresa la declaración de Piat y yo Manolo, avui, cuando el València el a parar en roda de prensa abans de la sesión preparatoria pensaba que, evidentment, quan li caiguera la pregunta, que li ha caigut de la renovación que anava a dir que tot estava a punt de, de tancar-se o que anava a ser més eh, optimista. Diu que sols hi ha hagut una primera presa de contacte, que és cert que va ser positiva, però que com que no hi ha hagut cap tipus de reunió posterior, de fet, Matías Saldao, el seu representant, és cert que no ha tornat, fa temps que no torna eh, per València, i ja diu que hi vol continuar, que està a gust, que la primera presa de contacte va ser positiva, però que a hores d'ara està parada, ho ha dit el, el futbolista. Dóna l'impressió, Salva, que totes les renovacions a hores d'ara estan sí, postergades sí. i que el València s'ha capficat, eh, ha prioritzat d'una manera total i absoluta la de Gallà sí. i una volta estiga la de Gallà, és a dir, que no se'ns escape Gallà per res del món i a partir d'ahí ja entrem en les altres. Les altres, baix el nostre punt de vista, me refereix el que pensa la València, poden esperar, però la de Gallà no. I la de Gallà hi ha que resoldre-la. I per sí. això eixos eh, conclaves en hotels, eixes eh, reunions eh, on eh, me consta que també l'Eijun ha sigut una persona clau per a desbloquejar eh, la situació que hi havia i poder arribar a un entente cordial en, en tot la consulting. Tot això jo crec que ha sigut l'aposta màxima de l'administració LIM de Meriton, que era desbloquejar la renovació de Gallà. Gallà sí o sí té que quedar-se el València, Gallà sí o sí no se'n pot anar i després les altres renovacions, que estaven ja algunes eh, mirades, començades a donar algun pas, i se passen a segon terme. Sí, encara que jo pensava que se podia mantindre conversacions eh, paral·leles perquè, bueno, dubte que durant tot un dia de, de treball pues, solament se centren en una renovació com, com és la de Gallà. La veritat, Manolo, és que jo pensava que la de Pillat era la primera renovació que anava eh, a tancar-se després de la de, de la de Fuego, que posteriorment se tancaria la de Fegulí, que evidentment seria més complicada la de, la de Gallà, en la que al final, Manolo, hi ha hagut molt de ruïdo de, de fons, i és cert que hi ha hagut problemes, però que al final pues, eh, les dues parts s'han entès sense estar, jo crec que massa temps... Eh, negociant, però a mi mm. les declaracions de Guidepiate me sorprenen. En tot cas, el València Manolo és cert que parla de que vol esperar a veure què ocorre amb el futur del, de l'equip fins el moment en el que eh, l'equip no se classifique per la Lliga de Campions. Diuen des del València no van eh, assumir la resta de renovacions, queda ja poc, així que pues veurem que és el que ocorre amb, amb Piatti, amb Feguli, jo crec que estos dos futbolistes mm, van a renovar, altra cosa és el que ocorre amb, amb Parejo, però avui a mi personalment la, la declaració de Piatti me, me sorprèn. Correcte. Continuem parlant, sí. Eh, sentint parlar a Piatti? Sí, he parlat del Real Madrid i ha uh mhm. -huh. comentat, ojo, que avui eh, anaven a estar molt pendents de futbolistes del València d'aquest duel que li esperava al Madrid en el Juventus Estadio. Somos conscientes que confiamos en nuestras posibilidades, eh, sabemos que vamos a tener oportunidades y tenemos que estar al 100% para, para poder aprovecharlas, ¿no? Tanto defensivamente como ofensivamente, así que tenemos que estar centrados en, en todos esos aspectos. Tenemos toda la semana para, preparar este partido, ¿no? Eh, hoy va a ser interesante porque vamos a verlo jugar y vamos a intentar eh, ver sus debilidades y bueno, eh, durante la semana analizaremos más cosas y creo que el técnico tendrá un buen plan preparado para, para este partido, sea cual sea el, el esquema, creo que el, el objetivo va a ser siempre el mismo, no que salir a ganar. I si no guanyarà el Bernabéu i els futbolistes del València molt pendents del partit en el Juventus Stadium davant la Juve, final, recordem, a la fi d'aquest partit, Manuel, d'aquesta semifinal de Champions, partit d'anada, guanyar la Juve 2 a 1 davant el Real Madrid. Piatti també s'ha referit a un fet noticiable en el dia d'avui. Manolo, Diego Alves ha sigut convocat per Brasil per a la disputa de la Copa Amèrica de sencera en efecte de la Xile, Copa de, sí. de, de, Dunga, Dunga en el dia d'avui mm -hmm. sabem que no és el porter titular de la selecció per a Dunga ah. és Jefferson però a hores d'ara sí que... que és el del Botafogo si en no efecte però sí que és el que per a Dunga Diego Alves està en la mm. seva terna de porters i ja és llista definitiva per a sí. la Copa Amèrica. Copa Amèrica, Xile, en juny, pues, eh, Alves, que tindrà poquet de vacances, se n'anirà a disputar-la. Estem a l'espera també, Manolo, de que eh, aparega la convocatòria del Tata Martino en Argentina, que apunta també, evidentment, a futbolistes com Otamendi, Orban, inclús Enzo Pérez, però bueno, ja, ja veurem i ja esperarem la convocatòria d'Argentina. Piatti parlava d'esta forma felicitant Diego Alves. Felicitaciones a Diego, ¿no? Creo que lo tiene más que merecido. Ha sido una temporada sobresaliente, ¿no? Para mi gusto. Creo que eh, hizo un trabajo inmenso y, bueno, esperemos que esté a la altura estos, estos partidos que nos quedan. Sé que la última convocatoria eh, se va a cridar Enzo, pero con que estaba lesionat, uh eh, -huh. de la lesión de Enzo en la selección argentina, argentina que el Valencia. però sí que estava en aquesta última eh, convocatòria pràcticament decisiva. Eh, Enzo no va anar per lesió, veurem si el convoca o no per la definitiva per a la Copa Amèrica, que també està a punt de, de caure la d'Argentina. Eh, en guany, eh, l'aficionat del València va tornar a tindre interessos en la Copa Amèrica perquè en Brasil Alves. està Alves i en Argentina segurs Otamendi i a partir d'ahí veurem si I a partir d'ahí pot estar Orban, pot estar Enzo i veurem si entra, si entra Enzo mm, jo no descartaria en una preselecció a Piatti, mira, que dic, però, o, o també dir, és a hores d'ara l'únic segur. I Enzo te diria que també. Sí. Enzo sí, te diria sí, que també. Sí. Bueno, Folgado, pues, eh, això és el que dona de si l'actualitat del València Club de Futbol. Eh, com dèiem, eh, per cert, de les molèsties de Gallà i d'Otamendi ni, ni rastre pràcticament, perquè avui la regeneratiu en l'entrenament. Sí, correcte, Manolo. Uh -huh. eh, estaran entre cotons durant la setmana, fonamentalment Otamendi, però cap dels dos, per les informacions que, que tenim, esperen el partit del Bernabéu. Tot el contrari, un tornarà a liderar la defensa, com és Otamendi, i l'altre es mantindrà en banda esquerra. Estem a l'espera també, Manolo, parlant de renovacions, de sí. que el València comunique el que sols queda, sembla, per comunicar al voltant de la renovació de, de Gallà, que aquesta renovació ja és un, un, és un fet. fet, i que s'anuncie la data eh, exacta Probablement la trie, setmana vinent. Que se trie el moment idoni, jo pensava que anava a ser esta setmana. Jo pensava que anava a ser esta setmana abans del Bernabéu. Però diríem que els inputs que tenim uh mhm. -huh. apunten a que no serà esta setmana, encara que és dimarts. Però els inputs és molt llorentiano, eh? Acaba de recordar-me de llorentiano. <laughs> és cert, acaba de recordar-me de llorentiano. Els indicis. Els inputs que deia ell. Sí. Sí. Bueno, pues, eh, això pel, pel que fa al València Club de Futbol... Demà, taula mhm. eh, petitòria habitual de la qüestació eh, contra el... a favor del cáncer para recaptar fondos uh -huh. en la mhm. lluita contra el, el, càncer y allí en Juan de Austria que tindrà el Valencia instalada la seva eh, taula sembla que parlarà algun futbolista del conjunt de Mestalla que podria ser Dani Parejo després de la sessió preparatòria. Tindrem una roda de premsa. Molt de Parejo, no? Parejo... Sí, sí me crida l'atenció, però bueno... Parejo una... el diumenge en el Flash Interview, Parejo el diumenge en zona mixta, Parejo demà... I m'estranya que no el Protechisken porque le iba a caure la pregunta de, bueno, el diumenge digueres que está parada. Estos, dos, igual. tres días t'han cridat. No. Extraña que no el protechisken igual el protechisken pero bueno. O igual es que Parejo tiene alguna cosa que decir. Igual es que Parejo algo que decir, pero vamos, espera Parejo en esa en Don Juan de Austria, y también se espera roda de Prensa de Mustafi, ponen com a progressat también el seu castellà. La última vuelta ya el parlaba por AV eh? Sí, la única vuelta que cambia al inglés es cuando tú le apretares, <laughs> que no le interesaba la pregunta. Eh. correcto, y cambia Correcte, Mustafi pel matí a Paterna després de la sessió preparatòria i uh mhm. -huh. posteriorment algun protagonista sembla que serà Parejo uh mhm. -huh. en Don Juan d'Àustria en ISEAC d'altra volta solidari per a recaptar fons en la lluita contra el, contra el càncer. En efecte, està el club i és bo, sensible a tots estos actes socials, en este cas el de la lluita contra, contra el càncer. Bueno, senyors, pues, eh, això és el que dona de si la informació del València. Hi ha una curiositat també, Manolo, al voltant, perdona. Ah, una curiositat que avui mm, recordaven els companys del Desmarque, i és que el cantant del grup britànic eh, Oasis... No, no el Gallagher. el Gallagher el van entrevistar l'altre dia en la NBC Sports, en un programa que es diu MIB Show, Uh -huh. Que li va preguntar pel City, és molt seguidor del... És fanàtic absolut del City. Del City. De fet, en l'estadi, me consta, eh, posen cancions d'Oasis, de, de sí. dels, dels germans Gallagher, i en un moment donat pues, li preguntaren pels futbolistes del, uh -huh. del City, veus? Això que sona és eh, Oasis. Uh -huh. eh, va dir que és un fan de Clara de Silva, que és el millor futbolista del, del City, en companyia de, de i en un moment donat pues va tindre una declaració d'estes d'estrella de, de, del rock. D'estrella del rock de... barra, barra eh, Julián. I va dir que a ell no li importaria que en qualsevol moment David Silva tinguera eh, sexe, tinguera relacions sexuals amb la seva dona. Mm, la seva dona no declara al <laughs> respecte. a partir d'ahir, Manolo, eh, la declaració... Que se sàpiga, que se sàpiga. Igual si la dit, escolta, si vols... Ah, escolta, si vols que tu m'has donat permís. Tu m'has donat permís, dona la direcció que faig a marxa. A partir d'ahir, la Correcte. declaració va córrer per les xarxes socials, va ser trending topic en el Regne Unit, i bueno, va ser una de les anècdotes del cap de setmana en, en Anglaterra. No m'estanya, per cert, avui n'hi ha efemèride destacadíssima, avui exactament fa 13 anys que el... Perdó, sí, sí, 13 anys, la 14-15, 2000-2002, que el València guanyava la Lliga a Màlaga. 5 de maig. Sí, amb aquella cabotada de Roberto Fabián Ayala i amb aquell gol de Fabio, de Fabio Aurelio que tardà varios Spencer, minuts sí, sí, sí. i que sempre contem la mateixa neta perquè la contava ell, eh, el excompany en aquell moment en Canaló, Paco Nadal és el que li mostrà al xutxa l'assistent, eh, Paco estava fent peu de camp en aquell partit i estava en un monitor xicotet eh, mirant el partit i en la repetició eh, Eh, se veu clarament que el gol de Fabreulio és legal i és l'assistent el que, mirant de reu i el monitor que tenia Paco, és el que finalment acaba siguent, eh, diguem-ne, la eh, eh situació efectiva per a que un gol, uh -huh. que es tardà com dos o tres minuts en donar-lo. Eh, xiulen el sí, gol, sí, no, protesta no, sí, sí, el Màlaga... Sí, sí, sí eh, l'assistentes eh, al banderí, eh, se queden ahí dubtant, van a parlar, parlen, estan un rato xerrant, van els del València a empentar per a quedar el gol. No recordo jo un altre gol en la, en la història del futbol, probablement hi haurà, hi haurà més. Està el penalti més arreu del món, que és una pel·li de Fernando <laughs> Tejero, i el gol més llarg del món. Però, I és ixe. Se va tardar moltíssim en validar aquest gol. Sí, sí. Dos i pico, sí, sí. sí, sí moltes sí, imatges sí, sí. eh, d'aquella lliga del València en, en la Rosaleda. Sí, senyor, sí, senyor. Algunes més positives, altres negatives. Tu estaves en Màlaga o estaves en València? No, no, jo estava en València. Val, val, val. val. Mm jo estava en un quartutxo traguent talls perquè en aquell moment eh, el que m'anava me fica això també el que m'anava estar on està i jo estic on estic 11 i 56 jo estava a casa eh? eh? jo estava a casa de, casa sí. de lliure te vaig a dir una cosa per lo que me posaré en la meva fer millor estar en casa disfrutant-lo Folgado eh, el Llevant Unió Esportiva avui tornava a entrenar m'ha fet molta gràcia avui eh, així eh, evoluciona a les de turmell de Pape Diop Eh, el escríndome de Pape Diop dona per a la nave del misteri. Evoluciona pot dir que s'ha convertit en un <laughs> trencament o algo. No ho sé. No. Vull dir, Diop se lesionava, Folgado, si no recorde malament, Buf. en la prèvia del partit... Ara mateix no, no el tinc clar, però en una prèvia de partit... Mestalla? No, no, abans, abans, bo, molt, abans, molt abans. I ja vindré amb certes molèsties de la... De la Copa Àfrica, sí. participa només a arribar, després arrossega molèsties, se desenganxa, torna, desapareix. La veritat és que jo he perdut el compte dels partits que, que, porta, que porta Pape desapareix. Pues un fum, sí. un fum. I avui el part era que millorava Diop, que era l'únic que no havia... A voltes els metges fan cada paperot, en... no tenen la culpa ells. Eh? No, correcte, és de qui... Són indicacions de, de club, tècnic, etc, però fan, fan cada paperot. Bueno, el llevant sap que guanyant el diumenge de matí no és fàcil a l'Atlético, però pràcticament seria ficar el punt i final al patiment per la permanència, Folgado. Sí, efectivament, Manolo, si se puntúa davant l'Atleti de, de Madrid, pues, eh, evidentment el Levante estaria, estaria salvat. Tots els futbolistes, excepte Diop, a disposició d'Alcaraz, i si t'assembla, sembla, Manolo, pues escoltem Fran, que parla sobre lo que li està funcionant al, a l'equip esta setmana, sobre lo de jugar amb tres centrals. Esas son cosas de entrenador, nosotros no entramos ahí. Sí que es verdad que quizás en, los momentos más importantes o en, el momento crucial en el que nos estábamos jugando cosas y quitamos el partido de la Almería que jugamos cuatro y el del español, pues hemos jugado cinco, independientemente de que, de que se haya jugado de una forma, de que se haya jugado de otra, lo importante era conseguir puntos y se han conseguido o no. A partir de ahí, si se va a seguir con cinco o no, eso son cosas del, del y ya está. Cosas del mister, lo de estrés central. Se ha referido de esta forma al rival, Aleti de Simeone. con está tercero, sabemos de la dificultad que hay, eh, sabemos que cada partido es un mundo, que no tiene que ver nada con el anterior. Pero lo que sí que se tiene que ver sobre el campo es que nosotros nos estamos jugando muchas más cosas que él. A partir de, de ahí, si nosotros igualamos intensidad y igualamos en los 95 minutos pues en todos los aspectos un Atlético de Madrid es un equipo de los, de los, más fuertes que hay eh, creo que tenemos mucho a, favor Y Juan Fran del seu futur, ojo, porque ojo, porque se que va tornar a renovar si me preguntas por el futuro mío, no me preocupa. Lo que me, lo que me preocupa es que, es que este domingo lo dejemos todo finiquitado ya, que, nuestra afición sea consciente de lo que no estamos jugando, que, yo creo que, que también para ellos es un premio. Eh, que la temporada viene el Levante esté en primera y cuando ya se consigan los objetivos ya, ya da tiempo de hablar todo mío, que ninguna no ha sido una prior, prioridad, eh, estando bien, pues yo creo que esta temporada estando como hemos estado, menos aún. Juan Fran. el lateral esquerre del eh, Joan y y central también que en efecto diu que de momento no está preocupado por el su futuro sí mismo no por el del equipo eh, nota Recordar Eh, canvi d'horari en el València Bàsquet, Bilbao Bàsquet passa al dia 16 a les 6 i mitja de la vesprada a la Fonteta, probablement el partit en el qual el conjunt de l'Onxa es jugui la quarta plaça en el, la lliga regular per tant, posició de privilegi per a les semis en el playoff. Les 12 en punt de la nit tanquem la primera mitja hora informativa entrem en temps de debat de tertulià i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les eh, 12 de la nit i un minut arranca el test de debat de tertúlia d'anàlisi. Continua així des de la primera mitja hora folgado. Acaba d'arribar des de la redacció de mm. Superdeporte que segur que ha agafat, si ja eh, per si ho fa més bé la crònica a la mà, això que això és que ha, ha estat mirant el partit de Champions i segur que ha agafat totes les notes que se'ns escapen a la resta de mortals. Paulo Oliva segur que té una radiografia extensa del Real Madrid, o sigui que avui era el dia perfecte per a que estiguem nosaltres. Pablo, què tal? Bona nit. ¿Qué tal? Pues eh, contento con el resultado de la Juventus, teniendo en cuenta que, que el Valencia visita al centre governador Contento desde el punto de vista valencianista. Sí, eh, yo creo que, que, que el Madrid o, la Juventus en la eliminatoria de la ida no le venía bien al, al Valencia. Eh, toca visitar el Santiago Bernabéu el sábado. Y, es bueno que el equipo, además de despistado, yo creo que la nota importante es que está sin aire. Eh, la Juventus ha agotado el centro del campo del, Madrid. Sin Modric, la solución Ramos eh, le ha servido para un par de partidos. Pero, pero hoy se ha visto que es una solución coyuntural y que, y que contra un equipo que te muerde en el centro del campo, y así debe estar el Valencia en el, en el sábado, no le vale. Bueno, pues eh, ara parlarem tranquil·lament d'aquest partit i de tot el que se deduís d'aquest partit. Torna a estar amb nosaltres el company i amic Manu Badenés. Hola, Manu, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Com esteu? Com estàs? Així ah, sí, estim. Sí. Eh, bé, més o menys. Has vist la Champions o no has vist la Champions? Sí, sí, l'he vist, l'he vist, l'he vist. Sí, bueno, sí, sí. la gran primera pregunta és la que estem fent a la gent en el Twitter. La gent opina majoritàriament que sí. Jo li faig la pregunta ara a Manu, a Folgado i a l'Iva, encara que l'Iva també ja ha començat a donar la seva primera impressió, però vull que aprofundisca una miqueta més. Afavorix esta derrota del Madrid dels interessos del València de cara al partit del dissabte en el Bernabéu? Manu. Sí, jo, jo pensé que això ens ve collonut, perquè <laughs> Eh, eh, eh, no, no, parlaré, parlaré de veritat, perquè ells estan concentrats sempre al Bernabéu, això és per descomptat, però, però esta és una de les coses que les, les, els pot ficar nerviosos, perquè els otorga ansietat, o sigui que per a mi afavorís moltíssim. Jo crec que sí, Manolo, crec que <clears throat> jo no he vist bé avui al, al Madrid davant la, davant la lluvia, ara si te sembla pues, parlem del, del partit, jo, jo també he uh mhm. -huh. tingut oportunitat de, de veure-lo, crec que el Madrid havia menyspreat preat i fonamentalment també des de mitjans de comunicació de Madrid. L'entorn de Madrid era absolutament... S'havia menyspreat a la... Eh, menyspreatiu a la, la Juve, diguent, el Madrid és infinitament mm. superior, Pirlo està acabat, de cada 10 partits van a guanyar-ne 9 bueno, pues de sí, moment, no, de moment avui seria el que fa 10 yo hace, hace unas semanas eh, le comentaba a Salva que que la Juventus tenía algo eh, que, se había pasado algo eh, que se había pasado por encima. Al final es un equipo que los cinco partidos que ha caído esta temporada todos tienen un factor común y es que ha caído en todos por la mínima. Ningún partido este año ha caído por más por más de un gol. Eso habla de la competitividad de la Juventus y yo no tenía ninguna duda de que de que hoy iba a, plantear resistencia y, me ha gustado mucho Allegri y no me ha gustado tanto hoy Ancelotti. Sí, jo estic d'acord. Crec que s'havia inspirat a la Juve. Crec que dels quatre semifinalistes estic d'acord en que és el més, el més fluix. No està al nivell de Madrid, no està al nivell de Barça i tampoc de Bayern de, de Múnich, però bueno, és, és la Juve, no estem parlant de, de qualsevol equip en, en Europa. Té, té orgull, jo crec que té de genètica d'equip de, competitiu i d'equip eh, guanyador i avui ho ha mostrat, independentment de que crec que Ancelotti s'equivoca amb aquesta solució de, de Ramos Ramos avui s'ha passejat no, no, no trobava el lloc l'altre dia li vaig servir o li vaig servir entre cometes perquè a la fi guanya el partit davant l'Eti Madrid però guanya a última hora i d'aquella manera jo crec que avui Ramos ha sigut una bicoca fonamentalment per a futbolistes com, com Tevez i com Arturo Vidal, altre al que s'havia mispreat a, a Vidal, de qui es parlava de que no era el mateix abans de lesionar-se, és cert, no és el mateix encara d'aquest futbolista que va ser abans de lesionar-se, va forçar la seva recuperació per a jugar el, el, el Mundial, no ha tornat a ser, i ara l'Eiva que me corregisca, el futbolista que era abans de la lesió, però bueno, ojo, estem parlant d'un dels millors futbolistes, sense dubte, del món, com Arturo Vidal, i jo crec que avui sobremotivat Arturo Vidal és un 6 que te dona eh, un equip que estiga mm. mal en un campionat hi hauria mm. molts partits que només Arturo Vidal el sostindria, el faria elevar el seu nivell a mi pareix, en aquesta posició te diría que un de los dos, tres millors futbolistes del mundo. Sí, no, y, y es que además el, eh, esta mañana se barruntaba ya en Italia, la Gatzeta mm. hablaba de, de, que podía apostar Alegri por Esturaro de, de titular, que era un, un, jugador que había tenido una eh, presencia casi muy, muy discreta este año en la Juventus, pero precisamente el que entrara Esturaro era para fortalecer a Vidal, para ponerle de media punta y para ponerle de enganche junto con Tevez y Morata. Es decir, Vidal era el indicado para realizar la presión a Cross y que el balón fuera a Ramos. Esa era la estrategia de Allegri, que el balón lo sacara Ramos. Ramos. Y, y, así se ha ahogado el Madrid. Es que el equipo no puede. Unas semifinales de Champions no te las puedes jugar a que Ramos sea el que cree el juego, que es uno pero, de los mejores centrales del mundo, pero es que no puede ser el que... De cara al, No me interesa lo que pasa en Madrid, también lo que passa en Madrid, eh, igual me dona que me dona el mateix. Pero si pregunte, de cara al partido del dissabte de, contra el València, eh, per què el Madrid está incrustando un central en la línia i mig? a decir, ¿será que el Madrid no té jugadors en esa posición? sí, pero no se fia d'ells, Manolo. No se fía de, de Yarramendi, evidentment, i el que més sorprenent és que no se fía de, tampoc del brasiler que han incorporat fa uns mesos, com és Lucas Silva. Com és Lucas Silva. A partir ahí, davant la lesió de, de Modric, que Ancelotti opta per, per traure del seu lloc, on és un dels millors del món, a Sergio Ramos i ubicar-lo com a, com a mig centre. Mm, a mi Baran m'agrada, però crec que avui Baran... Mm, crec que li ha vingut gran. Li ha pagat Eh, ha aparegut aquesta immaduresa que a voltes apareix en Barán. 22 anys i jugar poc i de repente jugar de... en el Juventus Stadium, pues això, de... això té una factura, senyor. Central de molt de futur, però que molt de voltes pues, té coses encara de, de, de pollo i crec que avui s'ha pagat també <laughs> certa, certa immaduresa Barán i torni a dir, va, sí, jo crec que va ser un dels millors centres, eh, centrals del món, sense dubte, però bueno, lo de Ramos eh, és de, desvestir un sant per a vestir un altre, però, i tampoc funciona. <laughs> eh, el Madrid com va estar? pensant en lo de... Sí, segur, segur. Sin duda, sin duda. Va, sí, sí. Eh, jo crec, sí, crea, sí crec que a nivell eh, mediàtic paràvem de l'entramat mediàtic del, del rodillo mediàtic del Madrid, crec que no s'ha parlat res del València, crec que el València va treballar molt tranquil·let, no seria el mateix eh, que este mai estiguera jugant-se la Lliga amb la Champions eh, ja resolta eh, per a bé o per a mal, és a dir, estan, estan fora o estan pràcticament ja en la final, no seria el mateix però sí que crec que aquesta història va fer que tota la mirada se gire, se centre en el partit de la setmana que ve de la tornada eh, i crec també que se va mirar poc al València, cosa que crec que al València li, li, viene bien. li afavorís. I hi ha una pregunta... I ara hi ha una pregunta, eh, tu tens una, jo vaig a fer una altra, per a, per a tu, per a Manu i per a Salva, en dos vessants. Jo ja estic sentint eh, eh, dos grans teories, val? o dos grans grups de teories. Teoria A, el Madrid va reservar futbolistes i va ir amb els suplents per al partit de València. Teoria B, els mateixos que juguen contra la Juve són els que posarà Ancelotti dissabte com a, per, eh, contra la València per a fer la prova de lo que vol per al partit de la Champions. ¿En què se quedeu? Jo, hay, hay, una pregunta que se li hizo a Casillas la semana pasada uh -huh. y creo que define eh, la, la, cuestión que, que, ha realizado. Es decir, Casillas dijo, el, yo prefiero la Champions antes que la Liga. Y ese es el sentir del vestuario. Fantástico. Eh, que no es en el disapte. Eso define que el Madrid el sábado contra el Valencia no va a estar pensando estos días en tenemos partido el sábado, vamos a ir a por la Liga. Ellos prefieren la Champions y lo han hecho público. Y yo creo que, siendo Ancelotti, eh, sería criminal para el Santiago Bernabéu tirar el partido del sábado porque dirías adiós a la Liga, pero yo no tengo ninguna duda de que sí que reservará determinados jugadores. Manu. Home, jo estic totalment convençut de que serà la teoria B, els mateixos. I la prova està en que avui han ficat a Ramos, però Ramos ha fet un gravesen. <laughs> a veure, pots explicar, pots explicar que Guerra Ramos pues hagi fet un gravesen, Manu? pues <laughs> que, que, que està ahí, que le fiquen ahí a... perquè lo que estan més, més, més preocupats de defendre i de destruir que de crear i tenen, perquè, perquè tenen massa gent bona dalt. Entonces, eh, la, lo que deien abans, eh, eh, pense que era Salva, no sé si, no, no, no estic segur, que, que deia que, que, que, que no es fien de, de, Ancelotti no es fia de, del seu suplent, sí, sí, això, dir, això és una realitat. Eso no els mateixos eh, estan molt preocupats perquè, perquè, perquè creuen que poden guanyar la Lliga i, i no n'hi ha rotacions tampoc al Madrid o sigui que ja voldria jo, ja, ja m'agradaria a mi que ens ficaran a Ramos de mig centre. Això no a això no caurà. Però, però també t'he dit que no va jugar i, i a Ramendi. També, també pensé que... que no, home, Ullar, Ullar, està, Ullar està pràcticament mort per a, mm. per a sí. eh? Sí, sí, sí. I, I després una cosa molt interessant que és que jo, jo pense que una cosa interessant que, que hem de tindre en compte és partint de la teoria de que juguen els mateixos una cosa important és que estan fundits eh, físicament, mm. estan, estan, estan, jo les, els he vist avui eh, preocupant preocupants. I és precisament, Manu, la, la, portada, la portada, no, el titular que posa avui, eh, o que posa per a demà avui eh, Pablo Leiva en, en, en Súper, que es vist al equip sense, al Madrid sense aire. Sí, es que, como decía Manu, el, el equipo en la segunda parte del Madrid eh, ha, ha mostrado un fútbol preocupante, pero ya no solo técnicamente, es, es decir, el físico, el equipo estaba agotado, mm. eh, los balones no le llegaban a, a los jugadores de arriba, Marcelo y Carvajal no llegaban a subir la banda como acostumbran, Y lo de Bale, lo de Bale es un drama. Lo de Bale en sí, el Real Madrid sí, es un sí, drama absoluto. Eh... El titular es la banda de Bale. <laughs> porque per ahí és per on que entrar, ¿sabes? per ahí, per ahí. ¿Tú crees que per, per Bale juga en la... ¿Qué jugando ¿En la izquierda o en la derecha? Hoy, hoy ha planteado un 4-4-2. Ha jugado arriba con, con Cristiano, luego ha cambiado y, ha sacado a Chicharito para terminar un poco con los tres, aunque luego también ha cambiado a Jesse por Bale, pero, pero sí que es cierto que si es un 4-3-3, hay que coger la cinta del 4-0 del Atlético de Madrid al Real Madrid este año y mirar que Bale no defiende una y no llega a ninguna cobertura a sus compañeros. Como decía Manu, la banda de Bale. Eh, hay que aprovechar esa <clears throat> flaqueza del Real Madrid. es una... No, no, es que no, un drama. este futbolista no está. Tiene una temporada jo crec que molt, molt problemàtica després del que li va ocórrer precisament després del partit de i Madrid va ser quan va tenir aquell incident a l'eixida de Valdebebas amb mm. diferents cafres no? amb dos tios que tenien que no varies, varies carreres del, sí. Real Madrid varies carreres davant I, de la policia i és un futbolista que no, no vull dir que enguany no, no està i que, i que decepciona. Jo crec que el, el Madrid també va pagar un preu fora de mercat. El Madrid sempre paga preus eh, fora de mercat, però crec que més per este futbolista. Creo que se molesten molt de voltes Cristiano y Bale, pero bueno, a ser que no, no travesa no hubo un momento de... No hay haurà algo de celets entre, no pero un momento. Bale de, y, Cristiano. Pero es que es raro porque sí que es cierto que a Bale le ha, superado la presión de los 88 millones, 90 millones, pero, pero James la, ha tomado con otro con, otra filosofía. Creo que, a James no le ha presionado tanto los millones. Y, es que Cristiano y Bale parece que no se soportan en el campo, pero es que luego ves a, Cristiano dejarle faltas a James. Entonces uno se para a pensar eh, qué pasa entre Cristiano y Bale, por qué juega mucho peor Cristiano cuando juega con Bale y juega mejor cuando tiene un futbolista más nueve, como es Benzema o Chicharito, que incluso Chicharito, eh, que tanto se le ha criticado, hace mejor a Cristiano en muchos aspectos. A mí el que me dona la impresión, sinceramente, es que yo creo que eh, yo estoy en una visión diferente a la vuestra. Yo creo que Bale pasa Vull el carácter británico es como es Palo voy Palo Roen. Y yo creo que esa presión que tienen todos, por pues, en el Madrid, que cuando eh, Cristiano pega un crit eh, li passen la pelota sí o sí. Este s'ha vist en diverses fases de la temporada <laughs> que a ell una amigueta vull dir, eh, li pot xillar Cristiano Ronaldo o li pot xillar el Sun Sun Corda. Mm, jo sóc Gareth Bale, jo en les Illes Britàniques era nostre senyor eh, en la Lliga, en la Premier, i jugant d'esta manera era nostre senyor i no la vaig a canviar per molt que arribi al Madrid. I me dóna la impressió que ahir Bale no acaba d'encaixar en aquest star system on n'hi han Eh, estratos desde el vestido del Real Madrid y para eso a voltes dona la impresión de que eh, bueno, es comés y es comés es yo és jo vas no vaig a cambiar y cuando en una la la española y diuen apreta una miqueta a darle y tal digo pues mira no, y que él, por no sabe que a Cristiano no le exigen bajar y él ha querido tener el mismo estatus y no ha entendido no ha entendido que, en el Madrid solo se protege a Cristiano. Él no lo ha entendido. Uy, de frente el Madrid acusa i sa falta de treball defensiu durant moltes fases del partit de Cristiano i de Belt, dos futbolistes que no treballen cap arrere, que no col·laboren i el mig del camp, Ramos fora de lloc eh, Isco Isco uh -huh. está muy bajo también y James ¿eh? Isco, está, Isco ha bajado Isco mucho baixar, nivel yo creo que Isco mentalmente es mental es que hizo dos meses no, increíbles y, y llegó Bale no, y le sentaron si no se sent titular exacto sí. es que por Isco eso, la borrat, la borrat Ancelotti bueno, eh, sí, dos sí, sí. y quart anem a una pausa para la publi Eh, Fogó, te'n recordes la història que contava jo el dijous al voltant de... S'ha signat el decret llei de la venda centralitzada, però, però no està tot escrit? Federació. Els companys del primer toque acaben de donar la notícia que AFE i Federació Espanyola de Futbol no estan d'acord amb el repartiment i proposen vaga en el futbol espanyol. Atenció, que la cosa vos ho advertíem en esta sintonia el dijous. Demà t'hi escoltar una emissora nacional també, eh, el mateix. Dir si Villar mira cap altre costat, no hi haurà problema. Però com se centre ahí, hi haurà vaga. El mateix escolta. També és el que digui de dijous. Este matí ho he escoltat. I a més, Villar sap, mm. per consulta feta, que els avala la FIFA, que els eh, propietaris últims dels drets de televisió no són, tal i com contàvem el dijous, ni els clubs ni les lligues, són les federacions i ahí estan avalats per FIFA. Ojo que el tema té Canyaret Gros de per mig 12 i 16 pausa per a la publicitat i parlem d'aquest tema i de molts altres així a Esports 97 nit fins a la una de la matinada en la 97.7 Ràdio ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Pelló y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Pelló. Juntos, llevamos tu Pelló más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Casi 3 millones de niños están en grave peligro tras el terremoto en Nepal. Ayúdanos a salvar sus vidas. Envía UNICEF al 38080 para donar 4 euros íntegros y confirma tu mensaje. O entra en unicef.es. Los niños de Nepal te necesitan ahora. Celebre el Día de la Mare de Deudels Desamparats con Levante, el mercantil valenciano. El sábado 9 de mayo, un llavero con la imagen de la Virgen y de la Basílica por solo 1,95 y el domingo gratis una lámina con una imagen del pintor José Vergara Ximeno, solo con Levante, el mercantil valenciano. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Jimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Si te agrada el sport esta es la teua cita obligatoria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les de la nit Pablo eh, ens deia el València ha d'agarrar el partit del Camp Nou com a model perquè és evident si Manu, eh, Pablo i Salva coincidixen els tres en que el Madrid se nota que va xusté de gasolina en principi sí, com a punt de partida ficar un ritme alt al Madrid el pot destrossar la pregunta és, o, o per millor dir és eh, <laughs> el però és el perill que té això és que te passe com els primers 20 minuts de Vallecas o com el primer dia del Camp Nou Correcte. que li facis 50 ocasions i no l'empomes i a partir d'ahí passa remolque mm. mm. No sé, Manolo, no sé si va juste de gasolina o no el Madrid, lo que sí que pensa es que va a estar descentrat o que va a estar pensant en lo que Willy ha corregut en, en l'estadi de, de la Juve, jo crec que ell pensava que anava a tindre un partit més, més, més fàcil, fonamentalment després del gol que, que marca Cristiano tan, tan pronte, no? i que permet que el Madrid se, se rearme després del primer gol inicial de, de la Juve mm, va estar centrat en aquest compromís, Manolo, i per lo que dia abans Manu respecte a, a Ramos, jo crec que Ramos va tornar a jugar al mig centre davant el València perquè el varen veure en el Pizjuan de, de mig centre acompanyant a, a Toni Kroos amb James i a, i a Mís, que dir, ha muntat el mateix mig, eh, mig del camp avui Ancelotti en, en Turín que en, que en Sevilla y yo creo que no va a cambiar ni a va ahí ese partido a Illarramendi o a Lucas Silva, creo que va a ser otra vuelta vuelta Ramos mhm. pense, vamos porque la el otro día en Sevilla va a jugar ahí no sé si cambiará también le ha hecho mucho daño el partido de San Mamés que pierde el Madrid con gol de ese partido Illarramendi es titular junto a Cross y el Madrid... Ahí, yo creo que es no, el, el Arramendi se mor la, semana, la, temporada pasada en, la eliminatoria Dortmund, contra el Dortmund. Ahí sí, pero este año, Este año no había tenido algún, algún partido suelto, pero es que eh, ahora ya Ramendi está, lo, ha dejado que, la moral la tiene tocadísima, Lucas Silva tampoco tiene importancia para Ancelotti, entonces teniendo en cuenta que eh, Modric solo podría llegar a una hipotética final eh, y, parece también difícil, es Ramos la única solución. la única solución. Sí. pues mira, o millor per vosaltres. Mira-te així, de mano. Si no guanyem con Ramos al mig, en Ramos al mig centre, pues mira, pues apaga i, i, i Moné. És que és, és així de clar. Jo pense que ens, favor, ens afavorís moltíssim, moltíssim. Jo no pense que vagin tant... A, vaig a rectificar les meves paraules. No és que vagin justos de gasolina, és que tenen, tenen pajas. Manu, dos, dos, dos, dos, perdona, dos, dos, ter, dos, dos tertulies o una hora y 20 minutos eh, entre dos tertulias y ya comença a rectificarte... No, <laughs> no, no, porque estoy pensando que... Digues, va. Nosotros tenim, tenim de, de fallar en els minutos, de ganar chustos de gasolina nosotros también. Correcto. Correcte. Entonces, yo pensé que lo que té el Madrid es que de, repente desapareis y pasa 20 minutos que, que no la toquen Pero ni ha jugades i lo que parlàvem antes de Bale que, a veure, Bale defensivament, encara que és un lateral, perquè és un lateral, que que eh, tenint ahir a, al, al brasiler no va jugar mai, i, i li, li fiquen ahir dalt, però ell és un lateral pur. Entonces, la veritat és que def defensivament és molt pobret, però, però a mi em dona una miqueta de por que, que juga al seu ritme, juga al seu estil, i que, com, com te diria, que que una, eh, per lo que parlàveu abans de la desconnexió amb Cristiano, jo pense que Bale, que no parla espanyol ni papa, i que va a la seua... Ni ganes. Ni ganes, perquè, perquè viu al seu, al seu món. Viu, viu, viu modus britànic, Manu, els britànics tenen un complex d'insularitat eh, que tots eh, contenen quilòmetres, nosaltres eh, contenen milles. Que sí. Conduïn, conduïn, que conduïn el paradeta, nosaltres el de l'esquerra. Per què? Perquè són britànics. La moneda és una altra. La... Sí, estic d'acord, estic d'acord, I d'acord. I, i aquest caràcter sí, sí, sí, sí. també es plasma en els futbolistes. Per això pocs futbolistes britànics mm. triomfen fora de les illes. I per, no, no, és veritat, però els admire per això també, eh? I el, el risc està en aquestes jugades. Vosaltres vos, vos acordeu a la nada quan una xua que, que, que, que pense que era Orbán que va tocar la pilota en una falta i, i de repent Benzema va armar una contra i Bale es començar a correr com, com un Poseid. sí, que, se la robó Tamendi. Se la robó Tamendi en el área, creo que, que O Tamendi y per ya en efecto, para efecto despeis ajudar. Que tenía el pase a Cristiano claro y no se lo dio. Era, era, era el 1-2, creo, o el 0-2. ridículo de la historia. Y se son las cosas que a mí me donen por. se pero a en quant a, a joc, estan ara mateix perduts. En quant a... Eh, tenen pàjares. Tenen, estan, estan, ten, tenen pàjares, és que tenen pàjares. Entonces, com tenen pàjares, eh, hem d'aprofitar-ho, però cuidat, perquè aquestes coses en les que no contem són les que ens poden trencar. Sí, jo estic absolutament d'acord. Eh, el que passa és que no sé per què, eh, Manu, me dona que van a no contar ells més amb les que li puga fer el València que el València la que puga fer el Madrid. Perquè jo la, la pregunta ja de cara eh, clarament a lo que anem a viure el dissabte, a les 8, des de les 7 en la sintonia d'Esports 97 el partit, la pregunta que vos faig és eh, creieu que és, anem a encara molt pront, eh? estem a, a dimarts el primer temps de la setmana i com deia avui Folgado el que han fet avui en Paterna bàsicament és total una miqueta i regenerar, però penseu que pot haver-ne alguna sorpresa grossa de cara a l'inici? Perquè a mi el que me da és que anem a tornar eh, que avui està parlant, per exemple, Fegulí en el primer entrenament, eh, Piatti en el primer entrenament de la setmana més tan significatiu coneguent del València Club de Futbol per dins vull dir, a mi me dóna la impressió i després no farà això i me la menjaré però que de cada dissabte Fegulí una banda i Pieti en l'altra per lo que donen dalt i per lo que ajuden darrere jo... que això li pots apretar bé a Sateras del Madrid Pablo. Te, te, llevo unos días pensando desde que acabó el partido del Pijuán pensando en, cómo jugarle al Madrid. E incluso creo que no tocaría la, dinámica del 4-3-3, porque yo me quejaba cuando en uno cambiaba tanto de, esquema. Yo también. Pero es que el 3-5-2 contra el Madrid la ida le sentó muy bien al equipo, ¿eh? ¿Tú piensas que puede haber una repetición de esquema? es que... mira, no, Yo mira, no, no recordaba En la nada se a 3-5-2. Es que le sentó muy bien al equipo y creo que fue el mejor partido de Enzo desde que está en el Valencia 6 Eh, y si ahogó al Madrid en el centre del campo, que és precisament donde no que molt bé... que en aquell moment eh, era el primer partit d'Enzo esperat com a aigua de maig i ara Enzo ve en un planol molt més baix sí. i després d'haver naufragat clarament en Vallecas en aquesta posició. Sí, sí, no, no, totalmente. Pero es que yo intento meterme un poco en la cabeza de, de un entrenador uh -huh. y pensar, sí, el 4-3-3 me, me está sentando bien, Pero, pero es cierto que el, que el 3-5-2 contra el Madrid como método no, no se te dio nada mal. No, los jugadores además creo que, que no sería tampoco muy difícil convencerles. Y aunque me parece una apuesta que solo la contemplaría con un 10% de opciones, pero está ahí y hay que valorarla. Salva, Manu, de cara al disarte, yo creo que de entrada eh, fer y a les bandes Es ayudar. que no te yo creo que tampoco, si mires tampoco De temes per a les... El 3-5-2. Bueno, excepte canvi de sistema, uh -huh. cert. Si no canvia de sistema, Manolo, Rodrigo no va estar perquè va estar eh, sancionat. Si se reuneixen demà és de, <laughs> és de competició. Te queda fer Willy per una banda i en l'esquerra tens a, Piatti i, i a De Paul. No crec que li doni el partit del Bernabéu a, a De Paul i no crec que vaig amb Orban de lateral i amb Gaia d'interior. Per tant, eh, si no canvies el dibuix, tens Feguli para la derecha y tens Apiati per la izquierda. Hay que mirar si se reúnen mañana, ¿eh? También, porque conociendo, conociendo un poco <laughs> cómo funciona en España la competición... Sí, sí, sí, demà. Mira, demà, demà que acaba a mis días el programa de este de Marilo Montero y comienza <laughs> per la la Champions del Barça, hay en unos horetes que Se echan un café, no? Al seu ritme, comitè al seu ritme... No, tampoco con Se reunís... Eh, capaz que tenen molt de trabajo acumulado, pero claro, el no haber... Eh, aliviat lo de la semana pasada y se ha hecho de Telesta y tienen dos jornadas para aprender decisiones. ¿Y tú crees que con lo poco que les gusta trabajar lo van a hacer todo en un día? Eh, ese es el dubte. Ese es el dubte. Dic, i, diuen, pff, per excés de treball, <laughs> que, per excés de treball, ho deixem per la setmana que ve. So, són capaços. Ara, jo crec que en efecte que demà sí se reunixen i fonamentalment després de la redacció en l'acte, com deia Folgado el Dichos mateix, Eh, me pensé que el eh, Rodrigo ya no va a tornar a vestir la samarreta del Valencia... en lo que queda de temporada en el de fútbol... ...yo creo que mínimo le van a caure tres partidos... en el millor de casos. Es duro, ¿eh? Tres partidos por lo que pasó, que creo que es un error infantil, pero que no debe hacer, pero yo no lo veo no lo veo para tres partidos, aunque como dices, conociendo cómo funciona... No, no, en la eh, de acta, acta... de 2 a cuatro le cago en seguro. De 2 a 4 le cago en... Sí. I també ell ha de, ha de dependre que ell no pot fer aquestes coses. De tota manera, és que el xiquet ja ho ha fet tres vegades. Tres vegades. Doncs pues per això, Manu, jo en la prèvia del partit eh, contra l'Eibar el diumenge eh, a mi m'agrada banyar-me per operar, operar mal. Eh, això que si no, no vaig a canviar les alçades de la vida. I jo ho vas dir, perquè ho he dit quan altres futbolistes, altres temporades han fet bobaes similars. Per a mi, Rodrigo havia de se quedat fora de la convocatòria de l'Eibar. I ja sé que possiblement eh, era molt de temps perquè ja no va tornar a jugar però és que tu has d'enviar un missatge al vestidor que és qui fa el bobo ho paga Sí, el que passa és que és desmesurat la sanció, és desmesurada la sanció, eh? també, també. Però mira, això obri la porta a Orban, perquè pense que és un partit... Si, si Nuno és valent, que lo és, pense que serà un partit que, que pensarà una cosa per l'altra. Mm. Eh, ¿Te refereixes a una banda Orban Gallá? Sí, Entonces, puedes o podrías entender un 3-5-2. La lluvia acaba de sí, el partido, ¿no? La lluvia había acabado con un 3-5-2. ¿no? Han jugado Bonucci, Chiellini, Barzagli como tres centrales y Listainer derecha y Ebra izquierda. Mm. Y, y, en la ida, precisamente, Piatti se lesiona y entra Gallá para jugar como interior en Correcto, ese 3-5-2 sí, y es Orbán el que está en la defensa. Mm, Entonces, sí. Sí, sí, no sería tampoco una locura. No sería una locura que no apostara por eso. La Juve que bate, sí. Y probablemente la Juve jugui així el partido de tornada en el, en el Bernabéu y ha dit Piatti que anaven a estar muy pendents de lo que correguera en el, en el Bernabéu, en, el, en Turín, el primer Nuno, eh, seguro, el primer Nuno. Manu, sí. Porque además més, que tindre les bandes del Madrid distraigudes para que no pugen i això és una possibilitat està ben tirada està mm. ben tirada i aquesta mm. banda del València ja hem vist de fet la desitgem més que l'hem vist l'hem vist en poques ocasions <laughs> sí, la desitgem, la desitgem més que l'hem vist eh, és una banda que tots mos eh, dona l'impressió que per a partits grans funciona funcionaria però realment vist eh, realment l'hem vist en contades ocasions no? no sé, igual el dia del Bernabéu és un, és un bon dia sí, és que a, además hoy se ha podido ver que Carvajal y Marcelo ya no llegan a todo. No. Es mayo, eh, tienen muchos partidos acumulados y como... Sí, pasa factura. Hoy, estaba en, bueno, pero, en, el tema de Alves al principio con Media mm. Salva. No, Alves te recordáis que algún partido, si es que ya 36 jornadas, a la fiel cosas acaben eh, molestias. Mm. molestes. Pues imagínate desde Madrid que duen el doble de que el de Valencia. Pero no anima a matar tampoco al... al Madrid pel partit d'avui. No, no, no, no, no, vull dir, avui ha sigut un partit... Volia ser Madrid, no ser Vitigudino. Avui ha sigut un partit del Madrid coral horrorós, però no vol dir que no estiguen bé... I que per individualitats, per no individualitats no te puguen... O que no se recuperen per, a, per al duel del cada setmana. Ojalà no se recuperen, no? Tant de bo no se recuperen, però bueno, és que avui han estat mal molts futbolistes del... El partit del, del sábado estarà en si tu te adelantas en el marcador, el Madrid és conscient de que l'empate tampoc le vale, para seguir peleando la liga y podría pensar dos goles es un desgaste eh, mayúsculo y tampoco nadie nos asegura el, el, que sigamos eh, teniendo opciones para la liga. Vamos a pensar en el miércoles y eh, en esa remonta a la Juventus. Si tú te adelantas, yo creo que el partido, la llave está en adelantarse. Si tú te adelantas, no veo al Madrid de la épica ni veo a, a, pero, al Madrid peleando. Pero, son, pero, pero tenen un gen molt competitiu. Ells, ells, jo pense que dissabte no se'n recorden de la Champions per a res. Jo, jo, hi, jo, jo, jo discrepo, Manu, sí. perquè crec que van estar, l'entorn del Madrid va estar constantment recordant eh, eh, recordant això, que n'hi ha Champions, que hi ha una remuntada, que, bueno, ja sabem aquestes coses que fa Eh, el periodismo de Madrid, ¿no? Mm. Les Wiges, el espíritu de Juanito, eh, la madre que va, la pues la, última vez no le salió muy bien el espíritu, el espíritu. Sí, bueno, era el de Juanito, pero el de Juanito Navarro. 12 y 32. <laughs> sí, era un gran cómic y madridista Juanito Navarro, pero si no sabías, folgado. Oye, que una anécdota. A mí me va a ferir ser cap de prensa del Madrid sí, en, sí, Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Madrid. Mm. Y bueno, pues, nos eh, a replegar un premi, historia es una miqueta llarga, a replegar un premio para un espai que en que se deia la Taula, que era un programa esportiu en de humor, y en aquel momento, pues, bueno, de la gente que estaba allí premiada y tal, en un momento nada, de la persona que estaba allí, que era la director de comunicación del Consell de Futbol, David mira, está per així Juanito Navarro, lo vaig a posar. Me pasa Juanito Navarro, comencé a entrevistar a Juanito Navarro, en pau descanse, comencé a recordarle algunas películas de ahí bueno, la cosa comienzan a anar y en un momento nada pues si guanyo jo les eleccions del Madrid te'n vens tu en mi de cada empresa. dic mira ja mai que treball <laughs> a la fi mare meva el que podeu ser això el quinta columnista des de dins 12 i 32 fem una pausa per la publi tornem llegim Twitter i entrem en més coses així a Esports 97 nit fins a la una de la matinada ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Consiga las mejores fotos deportivas con la cámara de Levante, el mercantil valenciano. Con ella podrá hacer vídeo y fotografía en las situaciones más extremas. Con carcasa sumergible hasta 20 metros y con soportes para casco y para manillar de bicicletas. Por solo 39,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Haga ya su reserva. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la Te. Meua Ràdio. Dos i la pregunta que estem fent està molt clara. Penseu que la derrota d'avui del Madrid afavoreix els interessos del valencià? I diu Jorge Albiol, per exemple... Totalment, el Madrid estarà pensant ja en el dimecres que ve. Assalta al Bernabéu. Sergio, crec que sí, perquè vulguen o no estaran pensant en el partit del dimecres i els receberan futbolistes. Rogelio Guarràs diu, bueno, jo no sóc del València, però tinc que dir que una derrota del Madrid afavorís a tot el món. Bona nit. Pues bona nit, amic. Eh, Paco Ballester diu que sí. Eh, VCF Supporters diu el Madrid està obligat a fer rotacions el fin de o la setmana que ve contra la Juve i, eh, i pinta que la Champions és prioritària. Amunt. Avi Ramírez diu, para mí siempre que el Madrid es bueno. Peña valencianista del Facebook, per descomptat, al no te la eliminatoria el dissabte pensarán un poco en la remontada. Paco Belda diu, Altes no tenim a Tevez ni a Vidal. Eh, Álvaro Benzal diu qualsevol resulta tan derrota o empat del Real Madrid haguera sigut en la meva opinión. Amund, Luis Ponce el Madrid, el Madrid se sentará en la Juve José Vicente López Segur que sí, el Madrid ha corregut molt. Sentiment blanquiner, diu el... Clar, el Madrid ha de remuntar i el València ha d'aprofitar la situació. PS Futbol diu no, si anem pensant amb això, mal anem, hem d'anar al 100%. Paco diu, per a, per a mi, per supost, que sí, i dissabte estaran pensant en la, en la tornada. Segur que hi ha que aprofitar l'ocasió. Eh, David López diu, jo pense que sí, perquè estaran més pendents de l'eliminatòria que del partit. Dani Tortosa, espere que sí, tienen pocas opciones, pero a la Lliga y a anar para la Champions. Seguro que farán rotaciones para la Champions. José Enrique Clavijo, por lo menos es mejor resultado para el Valencia que el del París contra el Barça, en efecto. Eh, che o no depende de cómo estiga l'Euribor, pero en principio sí. Avi Ramírez que dio lo de menospreciar en la, en la meseta es habitual y la defensa ha dado risa y Ramos no ha hecho una buena y de todas formas, el tío claus Gómez, si las cosas van mal, saldrá en escena, estoy seguro. Rafael Payas, sí, pero nosotros no estamos al nivel físico de la Juve ni locos, nos guste o no. Miguel Ángel, por supuesto que sí, porque en la meseta estos días pensarán más en la remontada que en el partido, pero una vez empieza empiece a ganar. Héctor Rosé y claro que si el Madrid reservará algún titular y por ahí puede ir eh, Valencia Valencia, Animalista de una derrota dels Madrid afavoreix a la las dels valencianistes siempre. Muerte diu no es notarà res de res això són nimietats, va ser molt complicat, però podem guanyar. I eh, diu, Avi Ramírez diu, lo de la taula tabla que volver a hacerlo. Me encantaba ese momento, era muy bueno. Pues ojalá poguem fer alguna cosa semblant, estem pegant alguna volta, però de moment també hem de eh, dir que és molt complicat, amic. I per últim, un bon amic i oient, José Pons Lobato, Chema, eh, que diu, eh, recordant-se de... que ara parlarem d'això, de lo que hem parlat de la efemèride que es complís avui, dels 13 anys de la Lliga de València en Màlaga, Diu, en Paramount Channel hacen el penalti más largo del mundo para festejar el <laughs> título del Valencia del 2002. Amunt y el sábado 1-2. Bueno, Willy preguntàvem, hoy tenemos a un dels futbolistes, malauradament el València no té más victorias en el Bernabéu, són molt poquetes les voltes que el Valencia ha eixit a más tres punts de, del Bernabéu. Eh, les tres últimes que un recorda són una era de Quique, on marcaren Villa i Baraja de falta, L'altre, recorde, eh, en el 2007-2008, el 2-3, a amb els gols de Villa i el d'Arizmendi, la passada de frenada, avui no sé per què he tornat a veure aquesta jugada. <laughs> Eh, en YouTube estava baixant algun vídeo per la tele i, i he mirat de jugada com eh, eh, se'n va per la dreta Arizmendi, mare meua. Arizmendi eh, eh, fa el amago, Canavaro se passa sis pobles de frenada eh, i quan enfila la línia de fons Iker s'ha obrit de tal manera per esperar la seta que l'està dient a Arizmendi tira gol I eh, clar, Arizmendi diu home, jo eh, Maradona no soc però eh, si per, <laughs> clar, si per ahí pot entrar un autobús de la requerència vaig a tirar la pilota que segur que... i en efecte el gol és aixina perquè <laughs> Casillas diu Arizmendi per la dreta l'últim que va fer és tirar a la porta val? eh, i en efecte deixa tal forat i diu no, no, no <laughs> és que pareix un autobús de la requerència i tira a porta i fa el gol i una de les poques voltes és un 0-1 de la 83-84 eh, en la qual guanya el València eh, amb un gol de Mario Kempes des del punt de penal un penal que li fan a Robert i jo li preguntava avui a Robert que el teníem en el Supermurciélago què has de fer per a guanyar el Bernabéu perquè a més tu has anat no sols en el València has anat també en el Barça que saps que són en aquests partits i dia, mira, tant quan he anat amb el València com quan he anat amb el Barça, de fet jo crec que ja amb el Barça no ha guanyat mm. en el Sabareta Barça no ha guanyat en el, en el Bernabéu i sí, amb la senyora del València i deia, sobretot has de fer el partit perfecte Què és el que deia abans Folgado i per això trac esta evidència que sí, que Madrid no està bé i que jo sóc el primer, i a més Salva ho sap que la setmana passada deia ojo al Madrid en Sevilla, ojo al Madrid en Sevilla ojo al Madrid en Sevilla, i el Madrid en Sevilla guanya perquè dalt té una pólvora extraordinària i perquè el meu cosí torna a fer una de les d'ell, que deixarà el seu equip. Ho hi ha hagut un moment que a la Juve se l'ha lesionat un futbolista y s'ha parat el partit. Estava sangrando Chiellini, Chiellini. I, y, no l'ha sacat del campo, vamos, ni eh, Allegri, eh, Ancelotti, todos mirando <laughs> com estaven los servicios médicos atendiéndole, però dentro del campo. Pero eh. desde del camp, no fora. Eh, el Madrid no està bé, és una evidència, però que ningú pense que en el Bernabéu y en el Madrid la cosa va a ser un pasech. No, además es que, como has dicho, hay que hacer todo bien y eso, aún así, no te asegura la victoria. Y todo y en alguna individualidad como ya más Folgado, eh, que esperemos que la individualidad no sea la de Cruz Gómez, te puede fotre. Es, es difícil. Es, eh, lo bueno es que Dios no quiera que pierdas en el Bernabéu, pero tienes aún tras la derrota del Sevilla eh, en el tienes, un comodín, tienes un comodín y el Valencia aún tiene el margen de gastar mm. un comodín. Eh, hay que ir a ganar, si se gana ya se asegura y además puedes pensar en un favor del Levante venciendo al Atlético de Madrid, incluso pensar en una hipotética tercera plaza con el Barcelona también ganando al Atlético de Madrid, pero, pero bueno, lo, importante es que tienes un comodín en la recámara y en un caso hipotético puedes gastarlo. Estoy de acuerdo, mm. Manu, ¿tú qué penses? Pues mira, yo pensé que ni ha que probar a Casillas, porque no está fi, no, no, n'hi ha que chutar, ni ha que... I mira que están en campaña, eh? mira que William Dorada... yo estaba a voltes sentint radios nacionales y i de tant en tant pegava un allà, perquè estaba preparat el, el programa a la tele, cada valor més o menos normal que parava quasi... Ha fet alguna parada avui, Emeli, no, no lo vaig a llevar l'Emeli que té. Però cada volta fe alguna parada de... Hombre, en el postpartit están dient que la, que la última... Que la para la cara, eh? Sí, de Llorente. La de Llorente, que és el 3 a 1, que no sé encara... Estaran donant-la com... Ja veureu demà en Itàlia com està parada, si li donen el valor, que en Espanya no li donen... Li fan una campanya, i jo crec que si Chicón, que no és mal porter, però que, senyors, els anys passen per a tots. Però esos alabanzas tampoc hacen ningún favor. A l'inrevés, eh? a l'inrevés, eh. la gent el té en el punt de mira. Sí, sí, sí, és veritat. I no està fi... I, i no està fi... I avui jo no l'he vist fi. Però és que, a més, a més ni veig que tingui l'aura, uh mhm. -huh. ni tampoc el respaller dels jugadors. Sí, això que li passava abans que quan la pilota el superava anava al pal, ara ja no va al pal. Clar, és que tenia un, és que tiene un don, i això és una realitat, i el, el té, però no està a fi, i n'hi ha que provar, n'hi ha que xutar, no n'hi ha que tractar d'arribar fins al país dels pals. Per a mi, n'hi ha que eh, fer una cosa i de riu, perquè si a més a més guanyem, també li guanyem la moral al Sevilla, que per a mi baixaria la mansa. El que passa és que el Sevilla que jo esperava que tinguera un partit fotut en Vigo, se li ha planat molt el camí, eh? Lo del comitè de competició que no ha sancionat i ara el Celta es troba que per a la penúltima jornada de Lliga, per a la penúltima, no, per a la penúltima jornada de Lliga, té fora Cabral, Hugo Mayo, Nolito, Larribey... És que li han desmuntat l'equip, eh? És que el Celta... Eh, Pablo va ser el Celta B. Sí, però és que se te, se te marxa Nolito y, puedes tener recambios, tienes a Santimina por ahí que, también está a buen nivel. Es cierto que no, que no tienes al mejor jugador del equipo, pero bueno, yo sigo confiando en que Balaidos es un campo donde todos los de arriba han sufrido, todos todos han sufrido. Y, creo que eh, el Celta le puede meter mano al Sevilla, pero es que ya no solo que el Celta le pueda meter mano al Sevilla o no, estoy con, lo que acaba de decir Manu de que si tú ganas y sacas un buen resultado en el Bernabéu, el, Sevilla baja los brazos. La diferencia entre el Madrid y el Sevilla, eh, eh, ni al moltes, pero una, es la mentalidad del Suárez. El Madrid yo pensé que va a estar a tope el disarte. pero con guanyem el Sevilla es fica a pensar en Europa Y vais a la, la, la, el fuelle. Estoy convencido. <clears throat> Es que el Sevilla juga District Shows ya ya la Fiore. Luego el domingo. Es que sí, que... el que el muy superior a la Fiore. Eh. Están digan de tal, a la Bueno, yo. No, la finta... Sí, sí. Bueno, eh, bueno. Joaquín, la finta y el sprint. yo <laughs> le, veo muy superior. Sí que es cierto que le veo superior. Y de hecho, de, los equipos que, quedan en Europa League... Yo, y sabeu que no es precisamente... pero independientemente. de que... Sevilla ni una de la de, la la Fiorentina, precisamente, este año le ganó un partido en una eliminatoria a la Juventus de Allegri. Es decir, la, Fiorentina también plantea muy bien los partidos. La Fiorentina tiene a Montela, es un, es, un entrenador, todos le conocíamos la etapa jugador, que, que entiende muy bien el fútbol y seguro que conoce muy bien los puntos fuertes y sabe que su equipo es más débil. Eh, yo creo que eso es lo bueno, que la Fiorentina se sabe, se sabe inferior, no va a, salir con el estilo de todos hacia arriba, va a plantear un partido de la italiana y al contraataque hay que eh, mirar a Mohamed Salah, a Joaquín, que Joaquín está rindiendo últimamente. Los últimos tres meses de Joaquín son. Ha reviscolado Joaquín, ¿eh? Sí, sí, sí. fa unes semanas algún que ve así a, a Esport que te pone relación relación eh? y es que prácticamente eh, casi había tirado a Tabayola, pero las cosas se han pegado la vuelta. te voy, a decir una cosa. Hace, sabes que yo eh, suelo Italia la chafes pro. Chafo bastante Italia y hace tres semanas estuve en Florencia y las camisetas de Joaquín y de Borja Valero se venden como... No me extraña, ¿eh? Borja Valero es un tros de futbolista bestial, ¿eh? Pero bestial. Yo creo que va a ser, va una eliminatoria de gols... perquè la Fiore, crec, com acaba de comentar eh, Pablo, és un equip que per inèrcia se'n va cap amunt. Recorda els partits que a Emery molt de voltes li, li agrada, Manolo, que, que embotxisquen, eh, tira l'equip a camunt, no sé si, si, si en este sentit ha canviat algo Emery o no, però crec que va ser una eliminatòria en la que anem a veure gols. Evidentment, el Sevilla és superior a la Fiore, però la Fiore té algo ja en el cap en lo que eh, descentrar-se perquè estava amb la possibilitat altra vegada pues, de, de, de repetir un títol que va aconseguir la passada la passada temporada, la passada temporada. Per tant, d'alguna forma, i se baixes que té el Celta se poden equilibrar perquè el Sevilla puga estar també mirant pel retrovisor l'eliminatòria davant la, la Fiore excepte uh -huh. que, que Dichov ja obtinga un, un resultat eh, brutal, no? A Do favor. Esperem. 12 i 45. Anem a fer una pausa per a la Publi i en tornar, anem a fer una miqueta també d'efemèride, de, de eh, abans parlàvem folgado jo, 13 anys fa avui de la Lliga del València del 2001-2002 amb Rafa Benítez en la, en la banqueta anem a preguntar-li a Manu on estava a Pablo Pablo seria pràcticament eh, un xiquet de Volqueret per no dir altra cosa eh? que és, és, lo, és lo que tenen la, la insultant nova generació periodista és el que tenen que nosaltres parlem del passat perquè ja estem acostumats a, a veure molt les cares que tenen una edat però quan se van incorporant els nous este matí li passava a Andreu Valverol a la tele ara li passava a Oliva a la ràdio pues, eh, pregunta si tu on estaves Son estar, pues estarían en casa de sus si, padres, si creo que fue un chiquete esa edad. Tendrás 4 o 5 años más que yo, Manolo, no tendrás más. 4 o 5, sí, <laughs> de càrcel. 12 y 46, per cert, abans de la pausa, deia jo, les últimes victòries m'han passat una i un oient me la recordava i té raó. Eh, Rich, eh, Richie Now diu eh, en la temporada 99-2000 se guanyà també el Bernabéu 2-3 el primer any de Cooper, una abraçada. I és cert, no, venia de palmar-ho tot el València en Cooper, no guanyava ni un partit. Va al Bernabéu en la cinquena jornada de Lliga eh, crec que ja eh, era un empat i tres derrotes mm. se fica 0-3 el València acaba guanyant 2-3 de milagre però acaba guanyant 2-3 on se recorde una de les entrades més criminals i lletges que li han fet en un portal de la Lliga Espanyola li la fa Fernando Morientes a Andrés Palop en un baló que agarra Palop en la línia de gol i se tira en tot Morientes i no el va partir per la meitat de, de miracle però ja sabem que en el Bernabéu el reglament és diferent. En qualsevol altre camp d'Espanya, si el jugador ha estat expulsat de llarg. 12 i 47, fem una pausa i tornem per a rematar això. Vinga. los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 el teu equip, la teua radio. 12 i 48, eh, estem eh, per a tancar el programa en el dia d'avui. Eh, eh, ara parlarem una miqueta també del repartiment televisiu, però abans d'entrar en Ixe Funk... Eh... M'agradaria que Manu se preparara, si no coneix la història, Manu, estàs ahí, no? Sí, sí, sí. coneix la història de Noel Gallagher i Silva, les seves declaracions? Sí, sí, que, sí, de la seva dona, no? Sí. Me dones després la teu, el teu punt de vista. Volem el punt de vista de Manu Badén, és sí, correcte. Sí, sí, sí. Que ha vingut, a este programa Manu Badén s'ha vingut per a, a, a Algo diferent. Punt de vista, en efecte. Eh, per a parlar de la dona de Noé. Eh, Escolta, si hi ha que parlar, se parla, Badenes. Pero vaig a buscarla a ver si... Tenemos imágenes de la mujer. Està ja colgado ahí de... Ah, en el iPad toda la, toda la vesprada. <laughs> Nit, eh, tira-li que te pego. Manu Badén és Pablo Oliva, eh, amb la diferència d'edat que vos contempla, eh, avui fa 13 anys que el València guanyava després de 31 anys una lliga. L'anterior va ser en la 70-71, on el València guanyava en la famosa eh, derrota 1-0 en Sarrià amb gol de la Mata eh, davant de l'Espanyol i l'empat a 1 entre l'Atlético de Madrid i el Barça en el eh, estadi del Calderón. I després d'ahir el València vota en quant a lligues se referís fins a la temporada 2001-2002 amb Rafa Benítez al capdavant davant amb una eh, visió que jo quan el vaig sentir això me dic, esto me se torna loco que és quan estan a punt de destituir-lo en la partida abans de l'Espanyol que de fet, eixe partit en el descans estava destituït Rafa Benítez, se guanya el partit i canvia la vida de Rafa Benítez del València i abans d'aquest partit Rafa Benítez diu no és que eh, anem a treure això endavant si més no és que este equip va guanyar títols i jo, jo mirava Rafa Benítez <laughs> i esto me, me pareix que se, se n'ha anat una miqueta a la boqueta no tan sols no se n'ha a la boqueta sinó que va demostrar que els que pensaven en Mixina estaven equivocats eh, dit tot això el València pot afixar aquella vesprada del 5 de maig del 2002 en Màlaga amb els gols de mm, Fabio Aurelio i de Roberto Fabián Ayala eh, i jo vull saber eh, com ho visquereu, què vos recorria per el cos, eh, no sé, eh, una, una miqueta, Focado ja m'ha donat la seva impressió, jo ja sé el que estava fent perquè treballàvem junts, i vull saber, Manu Guadenés, què feia, què li passava per la ment i per Ixe Cos Serrano, i també, encara un molt jove, Pablo Leiva, també, com va viure i se Lliga el 2001-2002. Manu. Jo estava, jo estava al, a un pub que es diu el Robin Hood, que està a Cànovas. El conec. Mm Eh, del meu amic Chente, que son chen de Sueca, Y eh, de la, zona de allí del Mareño y tal, y en meus amics eh, Sergio Comas, Roberto Cantú Y Vicente Roger, mi profesor de eh, física y química de dominicos y compás menos de dominicos y de la ah, carrera de y estaba en la, cerveza no se, no se quedaba buida porque estaba plena de llagrimes estaban gritan con bochos yo... A, toda la vida, ¿eh? <laughs> ya no se ha olvidado Yo más no estaba con cerveza, yo aún no había... <laughs> <laughs> aún no me había metido en el mundo de la cerveza. Aún no, eso, o sea eso es que ya. Si digo aún, es que ya. Es que tengo 42 años. ¿eh? yo tendría, tendría 11 añitos y, y lo viví en casa con mis padres y mi hermana porque le di la tabarra durante toda la semana mi padre para que pagara los, los eh, euretes que valía el pay-per-view por aquella época, para que comprara el partido y lo viví en casa y la más valencianista de la casa pero, pero que no os lo podéis imaginar, es, mi señora madre. La madre es, una fenómena. Que, es del <laughs> Valencia. una muy <laughs> Y, mi madre se emocionó, sí, sí, sí. Eh, fue una gran tarde y, lo vivía pues, con la familia. como he dicho, no tenía un, la edad para ir a los pubs. Uh mhm. -huh. No, ni molt menys. Eh, eh, M'ho imagino, eh, absolutament. Eh, eh, tu que sí que viuries una miqueta també amb més eh, intensitat el post, és a dir, la celebració al dia següent en Mestalla, en una aigua més que caia d'una manera bestial. Manu, també recordes alguna cosa, perquè després ja ve una lliga dos anys després, però jo crec que com, eh, com tot en la vida, com la primera cap, és que saps què passa? Que a més els meus pares viuen al cost, en, la, en les finques al costat de, de Mestalla. Ah, amic. Ah. I, eh, I jo, des del meu, des de la meva habitació dels meus pares, en que, que ja estava allí independitzat, me vaig anar a la casa d'ells de, per estar, perquè des de, abans de que se duplicara l'estadi, quan jo estudiava des de la meva habitació al pis 16, eh, es veia la gespa. Uh mhm. -huh. És a dir, jo, jo he viscut al costat de Mestalla des de I que... I si, vaig i si el pis encara conserves? Eh, eh, perdona? Encara conserves i se pis? i se, jo no, si ja ho dic, els meus pares, sí, sí, mm. però clar, el que, el que no es pot veure és la gespa, ah, perquè amic. Mm. -hmm. Paco Roig ja no veia res. <laughs> A partir de que ampliaren... Uh, no, no, però ara, ara, però ara, i quan treballa la porta tancada. És que ara... <laughs> Home, clar. Ara, des de que ha arribat l'IM, el que veig, això és veritat, eh? és que està net, net, net, brilla tot, està tot, no n'hi ha ni un paperet, com es nota que és de Singapur, tu, no n'hi ha... No, dic, <laughs> parlo en sèrio, eh? estic segur que és delito eh, allí, en el seu país, tirar... Eh, Eh, merda al carrer. Eh, estic <laughs> convençut perquè és que està que brilla, que, que, que m'he de ficar eh, les ulleres de sol perquè, perquè és una cosa... No l'he vist més brillant en la meva vida. <laughs> Lluís d'aquella sí, manera allí, estava allí i, i clar, jo quan, com els meus amics del barri de tota la vida eh, seguim en contacte i tal, pues la nostra vida és sempre estar pels eh, voltants de Mestalla i, i és el nostre dia a dia quan hi ha partit i encara és una de les coses que jo continue mantenint en els meus amics de tota la vida. Mm -hmm. Bueno, per a anar tancant és un tema que toca més o menys tangencialment, encara que se separa el futbol ens va tocar a tots, el tema de la vaga. Eh y ahí me dóna la de que, lo que va, de que per a aquesta temporada ja no arriba la vaga, però que l'inici de la temporada que ve va ser calentet. Recordeu-se que ja fa 3 anys el futbol espanyol tenia que arrencar més tard per una vaga d'AFE. <coughs> si vos recordeu, el dijous vos contàvem que avui s'ha aprovat el decret llei del no, de la venda centralitzada dels drets no vol dir que vaig a dur-se a terme. La Federació Espanyola està en contra del repartiment avui els companys d'Onda Cero, del primer toc, han dit que també AFE està en contra del repartiment i que van a convocar vaga probablement. Clar, així el problema, per això a mi me... Bé, avui tenim el, el tall d'Amadeo Salvo parlant de, de la venda centralitzada o del repartiment. Què era el del repartiment? Eh, M'estranyava veure un Salvo a lo mejor es que ya sabía alguna cosa pero eso no voy a de las cámaras de la liga a fijarse eh, pero había un salvo muy tranquilo no, está muy no sé qué Ahora tenían que fijar en valor lo que en fe tal y cual eh, eh el, eh, Salvo, este era Salvo eh, en cámaras eh, de la web de la Liga de fútbol Profesional bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, lo que suponga para Valencia es lo mismo que va a suponer para los demás. Nuestra capacidad de venderlo al precio que corresponde. Si vendemos al precio que corresponde, lógicamente Valencia crecerá, igual que van a crecer absolutamente todos los equipos. Si nuestra apuesta, nuestro concurso y nuestro valor de venta que, obtengamos por nuestro producto, que son los derechos de televisión del fútbol profesional, pues no lo hacemos eh, o no sabemos venderlo al precio que corresponde, pues entonces lógicamente el crecimiento será menor. Eso está por ver. Es decir, lo que se ha regulado es una eh, venta colectiva. Bueno, básicamente, eh, això es lo que diría a Salvo. Mirant la letra pequeña, chicoteta, del contracte, ja avui se n'adonaven alguns clubs que si el Madrid o el Barça baixen de lo que están cobrant ara en els pròxims y i la diferència te que ir de la diferència que van a guanyar ara en el nou contractes nous. O sea, que a la fin, cuenta con paga. Y a més a més, con vos Jem, Miguel Cardenal ha tirat endavant això perquè el rumor en Madrid és que Tebas li ha promès un càrrec en la Lliga una volta el facin fora de la Secretaria d'Estat per a l'Esport. <clears throat> Vull dir, el cacao és important. I a banda, jo deia, no entenc com Salvo està tan displicent amb aquesta mesura quan el València passa de 48 a 61, el qual no li, arregla, no li arregla la vida en res. Ni pot fitxar jugadors de més entitat, ni pot entrar a competir amb el Madrid i el Barça, ni aixugar el deute eh, jo crec que així encara el decret s'ha aprovat, però crec que van a tindre que replantejar i molt el repartiment. Crec que per primera volta hi ha col·lectius i clubs que tenen la força necessària per a dir-li a Tebas ja està bé de fer-li desfer al teu, a la teva voluntat i per afavorir els dos que te mantenen en el càrrec, que són Madrid i Barcelona. Crec que aquest dia ha arribat. Tant en el moment, Manolo, eh, jo crec que idoni o, o perfecte per a trencar amb l'habitual dret de, derecho de pernada que sempre han tingut en el, en el futbol nacional, Madrid i Tebas Barça. barra Roures barra Mediapro sí. barra Madrid i Barça. Madrid i Barça respecte al, al repartiment de uh mhm. -huh. de televisió estan ara, ara és el moment per a que bueno, els clubs que no són Madrid i Barça busquen aliances en lloc d'apunyalar-se per l'esquena, que és el que habitualment fan, i tractar de, de, de tombar esta hegemonia eh, eh, absoluta de Madrid y, y Barça, esta tiranía absoluta que tienen. Yo tengo una duda, es eh, si perjudica a algunos equipos al año que viene. Hay Eurocopa en 2016. Sí, correcto. Eh, si el calendario... Eh, Eurocopa más... llarga, ya eh, de 32 equipos. Si el, el, calendario comienza más tarde, eh, se estrecha el calendario y eh, Con las penas más cansadas. Compresión de calendario. Bueno, el que está clar, Manu, és que eh, posiblemente estigamos assistint por primera vuelta a la posibilidad de un no repartiment de teles que des que ha entrat en vigor l'últim, la veritat és que la lliga està super desequilibrada. Sí, totalment, i a més, bueno, sí, el que tinc entès, perquè no, no ho he llegit en, en detall, però és que el Real Decreto parla de... que això me fa molta gràcia, que, que es fique el govern a parlar de l'esport i de l'important dels valors de desenvolupament personal i social i tot això, i després es fica ordre perquè nosaltres no som capaços de, de ficar-lo per nostre, pel nostre compte però després diu, sí, sí, en una disposició addicional diu, però el que tinc entès perquè no ho he llegit mm. però tot això no val res si no guanyen <laughs> és de sempre és, de sempre. Dius, és, és pues, un cachondeo <laughs> es que, bueno, en fi, es que bueno. temps Manu, moltíssimes gràcies, un plaer a vosaltres vinga, Pablo Leiva, gràcies hasta otra Folgado. Va parlar de Sara McDonald. No, mira, se mos queda per la <laughs> pròxima dia que estigui a Manu que mos parle de Sara McDonald, que no és un nou Big Mac, és la dona de Noel Gallagher. Senyors, demà, bueno, a les 5 i mitja la remissió d'este programa, demà a les 2 i mitja en la... No, una miqueta més tard, a les eh, 3 menys quart, eh, en el Super Murciélago, en Levante Televisió, 97 punts de ràdio, a les 11 i mitja tornem així en la 97 punts de ràdio. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Mirar. Programación en Valencia amb el suport de la de Educación, Cultura i Esport. Generalitat. Y Sport. que cambiar desde la noche hasta la luz. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. subiendo un escalón, escribiendo otra canción,